Arnendi Mbah? Arep mlaku-mlaku. Ben jantunge sehat. Kok gembrobyos ayae. Angger Antasena, heeh. Kok teng mriki dikongkon wis anggere nyekel kowe. Kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pangaksami, kula nyuwun gesang kalian Raden Wisanggeni badhe dipun menapakaken embuh Wisanggeni wis gawa peso mingis-mingis. Kongkon karo aku ngene iki. Kakang Antasena, aku butuh patih sengkuni. Oyakan 16 bumi, sengkuni cekelen bonto tangane kerincung sikile karo nggawa peso putih kae bar asah Arto kapake to ni, wis engko manut aku, Wisanggeni muni ngono. Matek tenan aku. Botar tenan ae lan nyuwun pangapunten wis engko Purbawasa tangane wisang geni. Kowe tak go saiki, Mbak. Mboten, mboten tak go saiki rasa kuwatir. Ah. meneng lasah nangis kelawan nyuwun gesang kula nyuwun gesang ger ni mbok pesone iki ra dingonokne kuwi kuwi senengane kuwi wis landhep rasah tok sah terus mate tenan aku kula nyuwun gesang engko engko nek sepatis engko niki ora ngerti ora ngono kuwi to niki Kowe gue Nggo peso loro, lu kok catut barang kertok gue ngopo? Kok nggo drei barang? Aduh. Nek nyuplek meripat ki asa nggo drehi. Nganggo pesoe kena. mate tenan aku. Eyang mate. Eyang mate. Mbok madhep rene. Entar eh, eh, eh. tenan ger kula. madhep mereka terus didrei mripate wong ora kakang ngontosino tok kapake to kuwi tak wedeni iki lho raine pucet kula tak pipis nggih rasa wong tuwa keweden kok nganti kepuyuh ora mbatek madhep rono ya wis besi. Oh. Oh, gondok bleguduk semua rante sumorante, sumorante oh awela. Putu ngger cah bagus wis geni, simbah sokolimo lagi, iki. Oh iya iya, iya aku Mbahmu musokolimo, Ana apa Mbah kowe mrepeki karo aku? Wigatiku sowan ana negara Ngastina kuwi ora duwe perlu karo simbah sokolimo, nangin nanging perlu karo Siwa Duryudana. Lah kok dadi Simbah Soko Lima sing merpeke karo Wisanggeni ngene, ngene, anak Prabu Soko Lima ya wakmu sok mm, Duryudana. Iki lagi bingung penggalihe. Eh. Mergo ora iso menehi wangsulan marang kowe babakan nggonmu njaluk negara Ngastina sak kukupane. Kosek to, aku tak takon janjane kowe njaluk negara kuwi arep tak nggo ngopo to Wisanggeni? Oh, kowe njaluk negara Ngastina kuwi arep tak nggo ngopo? Coba aku tak takon. mesti wae kowe bakal misungsongake negara iki marang para Pandhawa. Rak ngono ta kuwi? Misungsongake marang para Pandhawa, Iya ta? Sing gedhe pangapura ramu, Mbak, aku tak jujur karo kowe ya. Sak tenane nggonku njaluk negara Ngastina kuwi ora ketang sak sigar semangka. Kuwi santuk pasar rujukaning para putra Pandhawa gandeng kabeh. Para putra kuwi wis padha ngrasake dadi ratu. kakang Garukaca wis tau dadi ratu, kakang Antarja wis tau dadi ratu. Sing durung tau dadi ratu ki mung aku karo kakang Antasena. Sebab apa? Aku kuwi ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama. Nanging wong kaya aku ya duwe gegayuhan sing luhur, kepengin ngrasake wae ora kita ngomong telung kedeping maningal. Ora kita ngomong sak umuring jagung sak uruping damar aku pengen dadi ratu. mula nggonku bakal milih negara Ngastina separo iki ming bakal tak lenggahi dampare. Aku pengen dadi Nalindra ana ing negara Ngastina. Wondene ingkang tak dapuk patih ya kuwi Kakang Antasena. Rak ya to Kakang? Heeh. Oh. Wis tak siapke jeneng Patih Lugender. Kowe aja edan kuwi ketoprak kok Patih Lugender. Wis gek terus nih. diwangsuli durna nek pancen arep melu-melu perkara iki aja kuwatir engko ana pendhita tak ajar ning ngarepan oh dadi lamu milih negara Ngastina kuwi ngarep kanggo srana dadi ratu iya eyang durna ngene wae Ngastina aja Ngastina aja ya ngger Ngastina aja tok ame-ame nggonmu bakal dadi ratu negara Ngastina kowe kandha kowe matur karo mbahmu saka lima negara ngendi sing patut lan pantes lan kira-kira kowe seneng lan kepengin dadi ratu ana kono kowe kandha kowe matur mengko aku sing bakal bedahke negara mau tak paringke marang kowe tak wenehke karo kowe sing geni Simbah Sukolimo yen aku pengen dadi ratu liyane negara Ngastina tak kira ora usah dadak ketayalan sowan negara Ngastina aku wis bedah negara mau ning gandeng lenging ciptaku pengen dadi ratu ana negara Ngastina mula nadyan dijoli aja kok wujuding negara dijolono kayangan aku ora bakal gelem. Tetep aku pengen dadi ratu ning negara Ngastina. Dadi kowe wangkal. Kowe tetep arep njaluk negara Ngastina sak sigar semangka. Nek kepareng aku matur nuwun, nek ora tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Negara Ngastina bakal tak biuki batang sayuta. Eyang penembantuna, ah oh, gondhok bleguduk nguku karepe dhewe keparat. manusia yang jajalanan bayi wing sore wani karo wong tua bisa ngeni kowe kena jaluk separuh negara ngestino tawene ake tawene ake umaton anak janoko sing aran wis anggeni iso ngguli kadegdane begawan durna cilik kowe iso ngguli kadegdane begawan durna gedhe iso nglangkai kuandane begawan durna oh esok kowe iso mateni durna sore tak wenehake sore kowe iso ngalake begawan durna esok tak paringake sak sigar semono negara ngestino piye kan bisa disaguhi rasa kuwatir Kurawa pol-pole sing dindelke ming Kurawa engko tak jotosane kabeh engko Durna kowe sing nandingi nek Durna kalah karo kowe kelakon dadi ratu nang Ngastina eyang ora sakokan gunung tanpa guna tak enteni ning jaba tak enteni kaya ngopo kridaning Pandita Sukolimo ah iya metuan jaba dhisik metuan jaba dhisik bisa ngene Wawaduna. Wonten dawuh, Ger. Matur nuwun. Sampun tamlega legawaning manahipun ing putra Ngastina. Oh, nggih, dawuh sami-sami, sami Sampun dados kewajiban kula kok, Ger. Kakang Durna, pripun Dek Pate? Gumun setahun jenggleng serendeng, sampean kok wani nantang kalih wisanggeni? Napa sampean ora ngerti wisanggeni niku sapa? Monggo wisanggeni wis kebacut wani nampa penantang sampeyan. Apa kira-kira sampeyan wani? Ah, mboten. Lho. Kok iso omong kaya iso ngendika kaya ngono kok kok wau nantang wisanggeni. Kurawa diketapke. Lah, rak apa ta? Mesthi ming Kurawa. Lho, Kurawa niku diketapke Dik Pate. Kurawa mboten ajeng iso ngungkuli kadigdiane wisanggeni. Wisanggeni mengijen tanpa rawang mung karo Antasena. Nggih. Ora ana jamak lumrahi wong loro digrubut wong 100 kaya iso menang. Digdaya njara langit. Digdaya sundul langit kadigdayane persasat tanpa timbang nek wong loro digrubut wong 100 menika mboten ajeng iso menang. Pun to, yakin. Oh, ngoten nggih. Kurawa ampun Kang maju mboko siji. Kon ngrocok gegaman wis anggeni. Antasena dikepung wakul baya mangap. Diculi panah, diculi tumbak, mesti tekaning pati. Oh, nggih, ngestahaken jawab. nek bisa nggene kali Antasena dikerocok tumbak kerocok gaman ora mati. Nah, niku kula karo sampeyan enggal-enggal mlayu saking Ngastina. Lho kok mlayu? Golek dalan padang di Pate. Sing baku anak Prabu Duryudana sampun tentrem penggalipun. Ning saking pemanggih kula mboten wonten jamak lumrahipun ing tansipun bisa nggene kali Antasena mikir wong loro kok iso menang karo Kurawa 100 cacahe. Kabeh pokoke kon maju, ampun wonten sing males-malesan. Nggih, ngestaken dawuh Kakang Durna. Kurawa diketapake kon ngempung para wis anggeni kalih Antasena nggih. Bawaduna. Wonten damu nggih. Menapa sekinten saged ngrambungi pakaryan. Mugi-mugi kemawon sedaya katingal Padang negari Stina. Jarakan menawi ngantos paduka menika anak Prabu maringaken negari Stina sepali dhateng pun wisanggeni. Oh, sami kemawon panjenengan menika dipun cecamah asmanipun. Jebul wisanggeni mboten madosaken kamukten para Pandhawa. Neng niatipun anggenipun kepengin dados Nalindra, mboten kitang namung sekedap wonten negari Ngastina. Ning Ngastina wis kebaca diparo dadi loro. Lho, menika sami kemawon panjenengan menika ngicali dhateng kawetanipun negari Ngastina to, Nger? Kasinggihan mekaten. Mila sedumuk bathuk senyari bumi. Kula ingkang sampun nantang dhateng pun Wisanggeni, sak saged-saged kula mangke ing badhe dadake menapa ing dados kasertanipun Wisanggeni. Kula pasrahaken dhateng Bapak bahwa Rabu Karno ing ngawunggo. Wonten dawuh Yai. Bahwa Rabu kados pundi panggihipun? Inggih. Estunipun kula ingkang sagah ngunduraken dhateng para putra. Nanging gandeng sampun wonten piyayi ingkang sampun nantang dhateng pun wisanggeni, inggih. Kula kedah wangsul kemawon dhateng negari ngawunggo jarakan sampun wonten wonten pedamelan. wis anggenyana sena menika kula anggap minangka dados parang muka nanging gandeng wan sampun wonten priyayi ingkang wantun nantang dhateng pun anak kula wis anggene wis anggene kan Antasena kula pasrahaken dhateng priyayi ingkang sampun nantang menika kula wau kemamun yayi mboten Kakang Prabu inggih nggih mlai ngaten kula borongaken dhateng jengandika Kakang Prabu Karna ing Awangga Dimas Karmarmu wonten ing ngadhawu Budhanu kang padha sepo ingsun kundur ngedhatun non-non para madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarmo kaya wis ora ana dawuh maneh Purna gati ning pananggilan Sarada sukun kedaton jeruk saking gambaran ketuna kinapit gambaran gading kadherakan sanggaring poromban sedhi manggung ketanggung Joko Malolo ingin sami ngampil upacara ning Prabon kawis dengan saking mandro tindak nyosin nolotu namun katilun saking mandro kaya tansah jejengkaran tindak nyosri nororoto wau Kakang Antasena. Piye ni? Iki wis ora iso dipambengi meneh. Kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Jroning Jatayana Negara Ngastina mau kowe karo dhewe Begawan Durna nantang karo aku. Yen nganti mengko aku iso ngalahke Begawan Durna, aku menang boyong Negara Ngastina sak sigar semangka. Ya. Terus kowe mau kandha karo aku to? Nek kowe sagun napaki kridaning para sata Kurawa, mono to sawangan galuh. Kurawa dampyak-dampyak. Sajake ngener lakuning wisanggeni apa dene Kakang Antasena, terus petokno. Mengko Kurawa sing ngundurke kowe, nek liyane Kurawa sing maju, aku sing bakal napaki. Ya. Ning ati-ati ya ning. Durna kuwi ya nom-nomane jare cerita sing tak ngerteni ampuh. biyen jenenge Kumbayana, senengane nantangi wong mergo dheweke moh ana wong digdaya sing ngungkuli karo dheweke. Mula Durna kuwi dadi guruning para Pandhawa, para Kurawa mergo digdaya tenan. Sajake kowe ngembe karo kekuatanku, iya. Sajake Kakang Antasena ora percaya karo aku, le percaya ki percaya, ning mbok yo ngati-ati. Sing jeneng wong pindah apa-apa ki duga-duga digawa, ngati-ati aja keri. Wis to, rasane dadak ngandani karo aku. pinteran njoro langit nadyan to kowe tuwa nanging pinter wisanggene tinimbang Antasena lho kose aku sengit nek ana penemu kaya ngono kuwi kuwi tegese kowe ngembi, karo wong tuwa kok kowe terus muni nek pinter wisanggene tinimbang Antasena mongko tuwa aku kowe tak kandhani ya Kang ya piye adat saben akeh wong tuwa sing ora trima yen kalah karo wong enom lha kuwi kaya watakmu kuwi kuwi janjane ora apik kuwi ora becik mongko saiki akeh-akeh wong enom kuwi luwih pinter tinimbang wong tuwa. Wong tuwa kudu nglenggono yen ana piyai enom sing pinter. Nah, wong tuwa kudu ngakoni marang kepinterane bocah nom mau sebab pikirane wong tuwa kaya kowe iki nek dipeksa, nek dipeksa kon mikir terus-terusan kuwi ora urung kowe sesuk stroke. No? Kowe kok malah mujake sing rapi to kowe. Kowe seneng nek aku perot, ha. Kowe seneng nek aku ora tangi saka peturon, kowe seneng nek aku ora iso mlaku. Ora ngono, aku ki ngandani karo kowe, rasa ngandani karo wong tuwa. Butuhe kowe kelakon dadi ratu, aku ah, wis seneng. Apa Kakang ngentosen ora kepengin dadi ratu? Ra. Kok ora sebabe apa? Aku ki kelenggono karo kahananku kok Aku ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama. Nek ratu kok ora iso ndodhok, ora iso basa, ora iso tata krama kuwi ndah kaya ngapa lelakone kawulane? meng ngrasake kok Allah mung ngrasake ora arep ngrasake dadi ratu. Em padha wae ming sandangane digawe apik, mompyor nganggo mekutho, disembah. Ning rak ya isih menungsa lumrah to. Wes aku tak kaya ngene wae. Ewa dene kepengin dadi ratu, tak dombani ini, tak bantu aja kuwatir. Wes petukno Kurawa, Kang. Yo, njaluk pangestu mu yo. Yo. Nek liyane Kurawa sing maju, mengko aku sing mapake. Yo, kowe lenggah ning kene sing kepenak. aja ning pepanas ndak ireng awake ngundakku seni karo Paman Janaka. Kakang Antasena ya, dalu pamit nih, Iya, Kang. Kinututi lamun katututan Lamun mangsa prawira diktaya prawira diktaya Ora oh. nanggono magawe gelari rawang wang Om oh. niki menungsa man sing aran Antasena sing ndombani kalihipun Wisanggeni wis rasakake kan. bebangal ngir. rangket Antasena Pak D. Kartomarmo iya nggir Antasena ngopo Pak D. kok nggawa prajurit segelar sepapan tumbahe ngrangapi ya jati ngarang paing megar pun di jamur barat ngener lakune papan dunia Wisanggeni karo wakule sak pejagung Antasena piye kowe gelem bali apa ora wis anggeni jaken bali marang negara utawa ing kasatrianmu dhewe-dhewe aja wani-wani wani bakal ngame-ame separone negara Ngastina wis anggeni rak wis omong to wis anggeni wis nyetake nek kepengin dadi ratu ora ketang amung telung kedebing paningal ora ketang amung sak umuring jagung sak uruping damar Ming disilih negarane wi kok ora entuk mengko nek wis rampung dibalekke marang Siwa Duryudana. Lah ngono kuwi kok digawe perkara. Malah Begawan Durna sajake ngembe karo Wisanggeni nantang karo Wisanggeni. Lah iki ngene, iki wis didum Wisanggeni mengko sing napaki kridhane Begawan Durna. Nek ana tantrimane para Sata Kurawa aku sing kon temandang. Mula Pakde rene arep ngopo? Nundung kowe. Nek aku ora gelem nek kowe ora gelem padha karo wani karo wong tuamu. Aku ora gelem bali nganti negara Wisnu diwenehake marang Wisanggeni, yen ngono bergugung utawa wadon, pancen tak antepi. Apa kira-kira kowe wani karo Kartomarmu Antasena? Aku wong tuamu. Lho piye to iki? Kawit biyen aku ora tau wedi karo Kurawa. Sampeyan arep Pak Diku, sampeyan wong tuaku nek sampeyan tumindake ora bener, ora iso nuruti karo karepe anak, ya nuwun sewu nek ana wong tuwa tak jotosi. Ojo kok mengkowe kartu Kartomarmo. Burimu kuwi pernah mbahku, kon ngidak sirai tak idak saiki. Akon apa piye? Ngapa aku ramelu melu-melu kok. Tong puntiman ngase ndak kepidak sirai. Ura urapan suara murah minggat geteng siramu. Wela, lah jajalan Mbak Denar kewinangan karo anakmu dewi. Sena ora bakal iso menang, Man. Lho. Kowe mau rak nggawa tumbak to? Iya, kula mbeta tumbak. Antasena kula tutuk tumbak, kula tusuk tumbak ngiwa indonengan, kula tusuk nengen indo ngiwa. Mundur pi piyambakipun kula uyak. Elok, Man. Elake sareng kula nibake tumbak menika Antasena babak mawon boten. Saya elok malih Anta sinoming dingkluk. Kemawon awak kula kaya disiram mawa bathok panase ora jamak. Ngantos geladahan man. Kula semanggaken. Namung ngenten iki lho man. Ngenten iki terus kula waduh ngenten niku. Alah. Adoh-adoh dikon perang kok wing dingkluk iki ngapa? Iya pun ngaten man, weh langgoku arepe dhewe. Kula semanggaken. pun ketrien tekan sakniki niki kula mboten ajeng menang kalih Antasena. Sapa sing arep maju? Sing kira-kira kepengin di nganake maju Aswatama Surtayu Durma Gati sapa sing arep maju? Paman kula ing badhe majeng. Aswatama ndriki. Maju le, kula terus minggah, Paman. ngalahke kartomanmu, manmu arep pamer kowe. Ayo, ketemu musuh utawa ketemu musuh tinjo ngakerat nyawamu. Kowe diantem menteles wae. Meripatmu mendelik wae kowe iki ngrasake tangane onto sik. Suwatama apa ora? Panusmane jajalanan. Ayo manso. Kowe bocah wingi sore. Asa utawa ki wong tuamu. Kowe rewani karo wong tuwa? Iya. Antasena. Aja pringas-pringis kowe. diantem kok ming pringas-pringis. Kowe iki anak apa kowe iki? Kowe iki anak apa manso? Ayo manso. Iye. Iye. Kowe iki ngopo kowe iki? Dikon ngantem kok malah iya iya iya iya. Kowe manso kowe? Iye. Tuprok tuprok tuprok. Iye. Kowe iki tak kon malah ora ming tuprak tuprok. Aku mbok anggap guyon. aku mbok anggap guyon. Tuprok, tuprok, tuprok. Iye. Ayo. Kowe maleso kowe. Kowe aja nglarakke ati. Kowe aja nglarakke ati. Kowe malso kowe. Iye. Iye. Tuprok, tuprok, tuprok, tuprok, tuprok. Tuprok, tuprok, tuprok. <laughs> satriya maju perang tak sawang menang le gelut kok mulih nangis ki ngopo sakit ati kula man lara mergane kula ngantem antasena bola-bali terus kula ken males antasena aja mencicil meripat mayu malso aku wong tuamu lah ora diwales kok menangis pancen boten males ning enten iki man kula kan males niku terus malah ngeten iki. Iya. Iya. Saleh cangkeme ngeten iki. Terus sikile tuprok tuprok tuprok ngoten. Niku bola bali. Sepisan kula mboten napa-napa, saya kula rasake saya lara teng ati man. Kula kula nangis. Eh, ya ampun, ya ampun. Sing sabar ya, Nger. Sabar pripun, man. Antasena kok ngerti ki sing nyeritani sapa ya? Kok sing critani sapa sih pripun? Mula kowe tak kandhani Antasena ngono kuwi kok lara atimu. Kowe nek tak omongi aja nesu ya. Mboten. Antasena kuwi ngece nek kowe anak jaran ngene. Man ana wong tak jotos lho iki. Sampeyan kok iso ngomong kaya ngono nek kula anak jaran? ibu kula niku widodari. Lah iya ning wujude jaran. Ora usah kuwatir kowe dingonokne lara ati, wis do bajot lahir tampanen kanthi ikhlas. Jare Betari Wilutama, Wilutama nalika dadi jaran. Loh, ora loh iki tenan. Wo oh oh tadi dadi kula niku metu saka weteng jaran to. Lah iya wis aja kuwatir dilongkas kowe doyan suket ngono. Kok doyan suket doyan suket ora? Nyatane ngono kok wah jan sak ngisoring dilamaan. Jarene pendhita monyor-monyor kok ming ngepek jaran terus anak-anak swatama. Man piye? Nomor yen niku derengen tenu wong napa? Ya ana ning bapakmu ki ndridise ora jamak kok. nakale pol. Mula aku duwe wedhus tak kandangke terus ndak patutan karo bapakmu. Wah, penyakit. Jarine soto manak widodari kok jebul ming wujute jaran wedi rabi. Rembugan apa iki? Hmm? Bahas apa? Mboten kok. Mboten-mboten dipadake kula ora krungu apa pripun? Hmm? Dipadake kula ora krungu, heeh. Sampeyan iku wong tuwa apa bocah? Ha nggih wong tuwa nek bocah teneh ngentek-entekke kempongan. Ngerti sampeyan iku ngerti nek niku wadi kula kok mangkandake teng asatama. Seneng ati sampeyan, bunga. Bombong atine, heeh, iya. Ah, Dek Pate, Dek Pate ketoke kancane mungsuh sampeyan keparat ora. Antasena. Kaya aja ngecek karo asatama. Kuwi wadine bekalan durna. Nek panjen kowe satriya pengpengan, adepana Bagawan Durna, ora bakal tak tinggal loncat. Oh, tiban Kiai Cunda manek ora jebol ketemu aja tuntang Bagawan Durna. Tuprok, tuprok, tuprok, tuprok. Kono guyu kono. Seneng, puas. Penyakit ora. Gumen kula. Gumen apa? Antasena niku lahir lak wingi to. Nggih. kok iso ngerti ngaten lho. Hah, mbah kok ya iso ngerti ta ya, kok wadiku tekan tindi. Ayo kowe aja mentu prang tumrak. Ayo, adem ana bengawan dunia ora bakal tak tinggal loncat ke barat kowe. Iya. Iya. Tuprok, tuprok, tuprok. Nikah, ngece nikah. Ya men. Sampean kok rewel wae. Mandeka, adem ana bengawan dunia. Oh, ora minggat tinjo mau kayangan control di muka mati dene aku kowe antasena Tuprak, tuprak, tuprak. duprak duprak tuprak. Tuprak, tuprak, duprak wi ya ini po ngejak balapan jaran gumun nih gulang antasena gak ya ngerti ki ya sing ngandani sapa ta ya bocah wingi sore kok ya hafal ngono lho iya Oh, pati ki nek cangkeme perot. Nek ngece sak geleme dhewe. Perot. Sing ngece mriko kok sampeyan nyandak kula. Perot ya men, niki kaya betet. Ning nara perot, ning nara betet. Perot, betet. Perot, tuprok-tuprok betet. Perot. Tuprok-tuprok betet. tuprok tuprok tuprok tuprok sengkune cangkeme perat perat ya men nek ora betet perat betet perat betet ratet ratet tet Waduh, ah malah kleru dhewe aku antasena ah ora minggat disanggete ora minggat tiban begawan betet waduh Wah, wis nek ora raup, kleru-kleru iki. Syukur wae kandhane ora dur. Rene le. Kenapa, Man? Perang. Mungsuhe Antasena. Wah, <laughs> kelas berat niku. Maju. Nek iso ngalahke Antasena, kowe entuk bebungah sing sakmurwate Dursasana. <laughs> Nggih. Mang minggir. Wah, Antasena candhak. Woi, jencang jenggot kronca-kronca. <laughs> Halo, Bu. 拉他啦，哈喽，阿布，哈哈哈哈，哎，哈哈哈哈，哎，孙悟空呀，哆啦 A 梦，拆砖拆棍棒，哈哈，阿娜瓦尔库多。 Antasena Pak Dursasana ya. Mrene are ngopo Pak Dik nglabrak dapurmu iki nya. Loh. Cah kendeli ngene iki nya. Gon sirah wae nya. Nek wani gon mburi antemen nya. Bela kok sirah dulungke kowe rene joget alu babu alu babu tak antem pisan mudar isin. Loh, sing dadi nyatane nya. tiwas joget kalah rak wirang. Oh iya, lah iya nyo. <laughs> Gondodo wa nyo. Mburi wa piye nyo. Ora bakal tak tinggal loncat yo yo kendel tenan kowe. <laughs> Lah demit demit. Ayo arep ngopo? Ayo aku wong tuwa kalah kendel isin le. Arep ngopo nyo? Bangane aku wong tuwa ndisiki cah nom. Sing enom tak merdekake, ndisik ono nyo. Nyo ayo. Buriwo, wae nyo ayo. Lho kok gelis ki piye? Ya men gelis. Eh. Nyo, kaya aku iki nyo. Wedi marep mungkur nyo. Lho iki mat-matan dodo apa nyo? Ya eh, guys nyo, nyo. Lho ngono. Ayo ah, iki ya ngono ya nyo ya. Eh, mburi kok nyo ya. Dodo mah sithik wae nyo. ya. Kaya aku iki nyo. Ayo ah, nyo. Oh, isih ayo. Tenang wae ayo bareng apa? Mburi apa piye nyo? Mburi ya nyo. Santai bung. <laughs> ya. Ya pokoke anggere ungkur-ungkurane ra ada. Woi tetep yo. Ngantem ya modar tenan aku. Ngene, Dik. Piye? Mbangane kokean polah. Ayo. Saiki jandon wong loro, pakde D karo anake atos ndi? Iya. Sopo sing ngantem sik? Sopo sing kuat? kuwi sing menang. Sapa sing mati kuwi sing kalah. Iya. Yo, ping pira? Manut. Ping pindho ping telu, ping telu. Manut. Ping pindho yo. Yo, nyok aku sik. Sak seru-serumu. Sak banter-bantere Pak Di. Yo. Wah, cak kendel tenan iki. Aduh, aku kok teratapan iki. Ayo, gek wis, wektune ngoyak nyo. Oh pecah siramu sing banter yo amutar kowe. Ah. Pisan gas. Lho. Ose oh, kuwi tak antem krasa ora? Krasa ning aku kuat ngampet nyo. Yo oh, pisan gas ngelethak kowe. Ayo nyo, ngelethak kalah. Iya. <laughs> Mutar kan. Ah. Piye? Ora apa-apa. Nih gentenanku sikik to wah jan. Susu susu ora lho. Jatahe rak gentenan to. Iya iya. Ya lho modar Aduh. Yo siap yo yo. Wingi mongko bar tak nggo ngantem sirah kebo iso pecah. Wah cangkeme. Kuwi jenenge ngedonke mungsuh ngono kuwi. Ora entuk kaya wegah aku. Ora entuk omong langsung bres ngono. Ya, ya. Siap, siap. Semelah. Lho kuwi ndonga barang. Aming donga iki kok kabeh apa tumindak wong Jawa iki kudu nganggo semelah. Oh ya. Ah. Ya, siap ya, Dik. Heeh. Oh, oh. Wah. Wah, rame ya, rame wae. <laughs> Ya, kusike to wajan. Pindo-pindo eh. Ya, ya ayo. <laughs> Tari. Oh, siap ya, Dek. Oh. Wah. Wah, nek ngene iki jenenge adu atos tenan. Lah iya ora saking jempalik. Ngene iki wis gleleng kok, nyo. Wah, dan Pira iki pindo tetep pindo apa dundaki Rasa. pintu wae oh tundake gelas entek sangune kaya dene modal oh wah sangas wah yo walu hmm. hati ya Pak Ding. Hmm. Nganti tak bersono ngono wis siap tenan. Hmm. Ya. Hmm. Toto toto. Hmm, gak wes lan jeblok wetenge. Wah. Ayo, pisan gas. Yo, lo, lo, si si si si si Yo, yo, Wah, yo, nyawa. Angin lagi buat mentak kita telung jam murah kesel lah yo. Nyawa. Kok saya lirih? Buyer. Wis ora apa-apa nyowo. <laughs> Eh. eh. Yong. Oh ha ha. Halo apa halo apa San kali yo halo apa halo apa halo. Wah. Ora endi mau wonge. Oh, iki oh, loro pisan Antasena wis loro. Yo, nyo. Oh, modal modal. Yo. Um. Wah, edan. Aduh. isih krasa krasa wae <laughs> aduh duh, bales wisan oh <laughs> wis stop <laughs> ayo mule ayo mule ayo mule oh, opior uteke ae tenan aduh Ulo, <laughs> yang abioso. Kula nyuwun pangapunten yang kok rawuh wonten mriki yang. Ter... <laughs> iki makmu cilik sengkuni ya. <laughs> yang abioso. lho. Eh, mule mule mule waduh bocah kawe wah pikire tantem yonto sena sak kayang-kayang lo <laughs> waduh paman pandu pandu pramuka apa Oh, Dursasana sadar. Iki Begawan Durna. Iki Pendhita Sukalima. Pandu sapa? Aduh, Paman. Merdeka. Pripun nika? Dinapake, Dik Pati? Diantemi Antasena. Nganti kaya ngaten nika ora eling Purwodusina, Dur. Wah, jane kok nek mboten dipresake, ngrekasa. Ah, nggugu karepe dhewe terus Kurawa. Pun telas Kakang Merban. Mamingir, Mamingir, Antasena. Kowe wani karo Begawan Durna wani karo Warsata Kurawa, mbelani karo adimu wis anggeni. Apa dikira aku wedi karo kowe? Ah, kowe ora minggat karo wani Begawan Durna ta? Larang tunda manek ora jebal wetengmu tak gurani keparat kowe. sing kendel tenan Antasena. Nom-noman ora ana sing kaya kowe. Ing ngatasé aku ngligo Kiai Cundomanik iki tamake Gunung Jugruk segoro Asat. Lah kok dadi kowe wani medhoke Kiai Cundomanik? Oh, lah serep nyawamu. Mbah. sampean iki tak takoni pendhita apa udu to? Loh, aku pendhita. Pendhita kok isih seneng nyangking pusaka, tegese nggonmu gayuh katentreman, gayuh karukunan kuwi ora lahir batin. nek wis nempeng dadi pendhita ki aja nggawa pusaka. Kudu ninggalke ngereh kadonyanmu. Nyelehke kaprajuritanmu, nyelehke kasatrianmu. Kowe satriya ki rak isih nom biyen jenenge Kumbayana. Sawise mendhita aja duwe watak kaya ngono kuwi ndak tetel kabrahmananmu. Merga kowe bebeda karo para sata Kurawa. Kurawa bubar sasaran ora karo-karuan. Ayo nek pancen kowe iso nibani iki, iso nampani Kyai Cundha aku meguru karo kowe. nek pancen sampean ngejak perang karo aku, nek pendhita nek perang orang nganggo gaman. Loh, nganggo apa? Ayo, pinter-pinteran. Loh. Weh lah, nek cara aku isin, nek cara aku ngatasi pendhita kok ditantang karo bocah enom. Oh, ah, yang ngono kowe nantang karo Bagawan Durna. Ya, ya. Pusaka tak simpen. Antasena? Piye? Totoane apa? Nek pinter sampean aku bali arep isanggeni, ora arep njaluk negara Ngastina. Nenek pinter Antasena, kowe sak ratumu lunga, nek ora lunga tak jotosi. Pripun, Dek Pate? Ngati-ati lho, Kang. Niku sing ditotohke wong akeh. Nek nganti sampean ora pinter, sampean ora iso, wo nyilakani. Ayo, arep ngopo? Nek pancen kowe iso batang jangkrimane Begawan Durna, oh aku gelem lunga saka negara Ngastina. Janji? Janji. Nek bener aja minger, nek kepengko aja menggok. Sago. Sago. Apa sing arep tok batangke? Padange ngungkuli srengenge akeh ngungkuli suket, petenge ngungkuli wengi. Kuwi oh apa? Ayo ngodar kowe. Ora iso kowe, ora iso. Kowe cah enom paling-paling ming Pak Buletus. Nek ora aku ya ming lek lu telek ning alu, ha Iki iki ngelmu lembut, iki ngelmu sing rungsit lan rumpil. Nek kepenggo aja minggo nek bener ora minger ya, Mbah. Ora. Ora. Orang minger aku, ora direteng. Padange ngungkuli Surya kuwi padange wong ketekan penjangkane. Kuwi padange ngungkuli Surya mergo digayuh rina pantaning wengi wekasan kasembatan kuwi padange atine menungso sasat ngungkuli Sang Hyang Bathara Surya. Bener apa salah? Piye, Kang? Bener apa salah? Bener e. Eh? Ya bener ya ora apa-apa diakoni. Ya, akeh ngungkuli suket mudar wis saiki iki iki ra iso kowe akeh ngumpuli suket apa ha jenggot salah rambut salah ayo apa kowe akeh ngungkuli suket kuwi akeh penemune menungso menungso kuwi nek gelem ngulir budi ngasah kadewasan nek wis metu penemune brol akeh ngungkuli suket kuwi sak ngertiku lho bener apa salah pripun ngakang bener meneh dek mengkari siji lho Kang. Mengkari siji nek nganti bener sampeyan ngelungake wong Astina. Petenge ngungkuli wengi. Petenge ngungkuli wengi kuwi petenge wong kang ora ketekan penjangkane. Nadian wis digayuh kaya ngapa, nek ora tekan penjangkane, petenge ati ngungkuli wengi. Cocok apa ora? Iya, iya, ning durung rampung. Iya, karemu. Ora mengaku sing kamane ibatan. kowe mbatango, kowe gawe cangkriman. nek iso pinter tenan. Nur saka dhuwur jalma ngrah nyawa sirna dalaning pati. Apa tegese? Aduh. Saman ngerti dhewe, Pare? Napa? Nur saka dhuwur. Nggih. Jalma ngrah nyawa sirna dalaning pati. Niku napa, Re, Pate? Waduh. Sajake miturut kata-katane kok sajake angel. Isora. Ora iso minggat. Ning nek iso jawaban. Jujur, aku rung tau nemu tembung kaya ngono kuwi. Eh, kakek, nek pancen aku njaluk ngerti karo kowe, apa tegese? Nur saka dhuwur, jalmo ngerah nyawa, sirna dalaning pati. Pendito goblok. Nur saka dhuwur kuwi ana kenur saka dhuwur. Jalmo ngerah nyawa kuwi menungso ngerah nyawane iwak. Dadi kuwi batangane wong mancing. bajigori. Dek. Hmm. Pameng dientuke wong mancing. Kata-katane iki apik banget e. Nur saka dhuwur jan mong ra nyawa ki ming wong mancing. Wah, semi. E. Pripun? Nah, sampean niku pendhita kurang pengalaman kok. Jawi. Sirna dalaning pati apa tegese? Ayo pancen jabarno Sirna. Gang sire kena lenge cuntel, ngono Heeh. Eh, hey, saiki sing terakhir. Nek iso mbatang cangkrimamu kowe minggat. Iki apa? Wah, Asto cembala. Asto apa? Asto tangan cembala driji. Nek digegem ngene iki tibane nanti sakarepmu nyoh tambah ana. Ah, ya! Wah. Sin. Pendhita pengpengan kok mengkalah karo wong mancing. Mengkalah karo wong golek gangsir. Hah, asem tenan Antasena iki jan pinter gawe kok ora ngraket tata basa. Nganti wong tuwa kaya kula mboten ngerti sing keri dhewe niki mau jan nyenengke. Iki apa? Asta cembala. Asta tangan cembala driji. Nanti gegem tibane nanti sakarepmu dayang. ming dinganakne kok sepele lho coba. Nggih nggih kula kaya ora ngerti ya. Lah iya. Niki napa? Asta cempala. Asta tangan cempala driji tibane sakarepmu. Dah. Saman kok kaya bola bali ta? Iki apa? Cokor kire. Hus. Asta cempala. Emoh kaya cokor kire kok. Ah, ngugu karepe dhewe Dek Patih. Mang semingkir, mang semingkir. Kula kok ya manut to. pusaka Kiai Cundhuk Manik kula sarungke. Antasena ora minggat, wis ora ana rembug sing apik-apik. Kowe kudu tekaning pati nggar cah bagus Antasena. Wes lapor komandan. Piye, Kang? Sing maju Durna. Loh, Begawan Durna wis maju. Wis. Gawa pusaka wae ora. Gawa pusaka Cundha Manik tak jajale. Cundha Manik iso ngalahke Gada Inten apa ora, Kakang Antasena? Nih, aja sembrono lho. Kowe pusakane kadewatane ora perduli minggir lo, atrajange dhewe. tuh -tuh timbor monyor-monyor duk neng dungkul wono dadi alas alas sati wono. Oh, ah, wis anggeni. Kowe nggawa pusaka murupmu biar kaya ngono. Paringane wang pikulun padha wenang. Naik lakon biyan aku tau. dinuto dening para Pandhawa suwane negara Ngastina. Aku banjur gugat eneng kayewangan Pinanengan pusaka jenenge godo Inten. Ayo, nek Eyang Durna arep kepengin ngerti kampuhaning godo Inten, pusaka Mukiai Cunda Manik Didu karo Godenten kira-kira menang sing endi? Oh, ah, lole lole ora salah lole lole. Kaya apa aku sing tekaning batu? Aja mati aku. Ah! durna mlajar-mlajar. Oh, ketiwasan, Ger. Ketiwasan, Ger. Nyuwun pangapunten tadah wadana ingkang kathah. Wonten menapa? Sekawet kula saged nimbang kidha-kidhanipun Antasena kalian pun wisanggeni kula bubar mawut tanpa kanten-kantenan. Wekasane ingkang Bapak ing sekolah mau majeng wonten ing Mabaratan. Ngliga Kiai Cundha Manik. Ah, oh, jebul wisanggeni sampun serep pusaka. ngasta wujuding gada ing muropmu biar mawa cahya namanipun gada inten ngger kurawa sami pabdos papan pendelikan lajeng keparengipun monggo mlajar mawon ngger mlajar nilar negari ngestina mlajar dateng pundi sampeyan wong tuwa kakehan gunem tanpa guna wau sagu mundur kewis sanggeni ning jebul omongan sampeyan ming kandhek ana ing pangucap ora kababar dadi pakarti sowan wonten ing dandang mangore wonten setan gotel lumayan jar kula dherekaken nyuwun pengayoman panjenengan betari dor gor Duryudana mlayu, Kang. Ah mesine wong kowe nggawa pusaka murupmu biar kaya ngono kok Kurawae do bubar ora karo-karuan golek papan pendelikan. Terus aku njaluk karo kowe ya nyambut gawe pisan kas. Kaya aku mesti nyambut gawe. Njaluk apa nih? Aku pengen kowe nyekel patih sengkuni. Sengkuni? Iya. Digone ngarep aku kene. Sengkuni Melayu, kowe ambles bumi rak banter to le Melayu. Ambles bumi sengkuni cegat dalan dicekel gawa ning arep aku. Karmu, wis to, pangkat to. Karmu ki ngopo? Wis to, kowe iki dikongkon canom gelem apa ora? Wah, kuwalik kowe iki le omong. Nek kudune sing ngongkon ki cah gerang kaya aku ki sing luwih tuwa kok kowe cah nom kongkon. Wis to. Iki sing dadi ketua sapa? Kowe. Lah, kowe ra anak buah to? Heeh. Mangkat. Walah setan iki. mangkat. Mangkat saiki ambles bumi gek cepet. Yo. Wes ngestina kumplang. ngestina bedah saka tangane bocah loro sing pancen digdaya pengpengan anak Prabu ngestina mlayu karo kakang Perembang Durna monggo aku ditinggal nek ora mlayu kecandhak cah loro kae ngrekoso urip wah nek ora Arnendi, Mbah. Arep mlaku-mlaku. ben jantunge sehat kok gembrobyos ayai anggere antasena hooh kok teng riki dikongkon wis anggere nyekel kowe kula nyuwun pangapunten kula nyuwun pangaksami kula nyuwun gesang kalian Raden Wisanggeni badhe dipun menapakaken mbuh wis anggere wis gawa peso mingis-mingis kongkon karo aku ngene iki. Kakang Antasena, aku butuh patih sengkuni. enam belas bumi, sengkuni cekelen bonto tangane krincung sikile karo nggawa pesut. Putih kae bar di asah. Arta kapangitane wis engko manut aku, wis anggene muni ngono. Matek tenan aku. Mutar tenan aku eh, lan nyuwun pangapunten wis engko purbawasana ing tangane Wisanggeni. Kowe tak goh saiki, Mbah. Mboten, mboten tak goh saiki rasa kuwatir. Ah. Ah. Ah. nangis. Kula nyuwun gesang. Kula nyuwun gesang, Ger. Ni. Mbok pesone iki rada dingonokne kuwi. Kuwi ki senengane kuwi wis landhep rasah tok sah terus. Mate tenan aku. Eh, kula nyuwun gesang. Engko, engko nek sepatu sengkune iki ora ngerti, ora ngono kuwi to ni. Wela. nggawa peso loro, lho kok catut barang kertok nggo ngopo? Kok nggawa drei barang? Aduh! Nek nyuplek mripat ki rasa nggo drei. Nganggo peso wae kena. Matek tenan ayu. Eyang mate. Eyang mate. Mbok madhep rene. Dar tenan jer kula. madhep mereka terus didrei mripate. Wong ora Kakang ngontosina tok kapake to kuwi. Tak wedeni. Ki lho raine pucet. Kula tak pipis nggih, rasah. Wong tuwa kok kok nganti kepoyoh ora. Mbak tak rono ya wis. 不是。Ulang gawa apa-apa kok gila. Yang mati wonten dawuh nggih. Ora sah percaya karo cah kocelok kuwi. Kuwi iki cah edan, kuwi cah kurang saon. Senengane beda karo wong tuwa. Eh, wis kono manut karo wong kurang sak meter kuwi. Anggepe ora karo kakangne kok ngocelok-ngocloke. Ngucluk kondanging akeh padha nyebutake Ngestina kuwi duwe pusaka. Wujude gajah. Ya ta? Inggih. Jenenge Kyai Antisura. Kyai Antisura kuwi gajah pusaka, merga Kyai Antisura kuwi ngerti sapa ingkang bakal duwe kewajiban lungguh dampar ke Prabon Ngestina. Lan Kyai Antisura kuwi sing ngerti sapa sing kedunungan Wahyu Ratu. Leres. Ayahku digawa ning kuantilan. Aku tak ngadep Kyai Antisura nek pancen wis anggen iki kedunungan wahyu ratu mesti aku bakal lenggahke ning jampar. Nanging yen aku ora kedunungan wahyu ratu, aku trimo apa ora sida dadi ratu nang Astina ora apa-apa. Tak golek negara liyane. Monggo nggih, kula dherekaken. Eyang Pate, wonten dawuh nggih. Apa iki ngaran Kyai Antisura? Inggih eh, menika Gajah Pusaka Ngastina. Ingkang nami Kyai Antisura kula semanggaken jeneng andika anggir. Kyai Antisura. Aku ingkang sowan ngersani Kyai Antisura. janing satra ing Madukara, aku satung ndrepsel geni Bambang Wisanggeni. Marata coba saiki sawangen. Sawangan kanthi neta permono jati wisanggene kuwi pantes apa ora lenggah dampar ke Prabu Ngastina. Yen pancen wisanggene kuwi pantes sarta kedunungan Wahyu ning Nalindra, aku junjungan lenggahno dampar. Nanging ora ya wis, aku trima mopo. Trima mopo ora sida dadi ratu ora dadi apa ki Ayen Tesuro. Amung kendelan kemawon. Kiai Andi Suro nalika semanten kaya ora maelu pengandikaning nengge Bambang Wisanggeni. geni. Nulya kraos sing batos risang wisang wisanggeni bilih datan kedulungan wahyu ning ratu. Mila sigra dawuh kalian ing neraka nenggih Raden Antasena mangata mados marani Indriya. Kakang Antasena, piye? Suwe nggonku ngenteni marang polahe Gajah Kyai Tisura nanging tinemune lah kok ora badal saka wantilan ora njunjung karo aku. Lah tegese nek ngono kowe iki ora duwe pulung wahyu ning ratu lan ora iso lenggah dampar ke Prabu ning Ngastina. Ya, aku ora apa-apa, Kang. Aku nrimo. Ning nggonku duwe pinginan dadi ratu ora mung tekan semene garmu. Siwa Duryudana, Begawan Durna kale mlayu tekan ngendi? Nek tekan negara, negarane tak bedah. Nek tekan kayangan, kayangane tak bedah. Wah, kowe iso ya edan. Ayo melu aku, Kang. Wah, la edan tenan ini. Dan... selikur dina patobat tobat gawe kaget. Penggali ulun iki kaya begawan durna lawan putu Prabu Ngastina ingkang sowan ana ing dandang mangure ya ing Krendayana. Oh, kula Ibu Betari, kula ingkang ngabihan tur ngersa paduka pandya Betari Durga. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjuk pandya Betari. Begawan durna tak tampa. Kanjeng Yang Bukulun kula ngaturaken sembah pamakti kula kunjuk. Eh, Duryudana ndak tampa ora liwat pangestu tampanana ya kula kula pundi nggo jimat dayana ning kasantosan. Begawan Durna eneng opo lah kok kowe mlayu-mlayu kaya bocah cilik. Mara matur marang aku ya Begawan Durna. Oh, ketiwasan Pandya Pecari, ketiwasan. Negari dinestina dinten sak mangke menika bedah. negari ngestina dinten sak mangke menika bedah sampun dados kukupanipun mengsah lere kaya ngopo dene kowe matur kaya mengkono oh ngaturaken ketiwasan nalika semanten anak Prabu Duryudana menika nampi nawala saking wisanggeni kalam punantasena anggenipun badhe nyuwun ngampil negari ngestina sak kukupanipun nanging awet anak Prabu Duryudana anggenipun kukuh anggenipun boten badhe maring ngampil wujuding pusaka negari ngestina Wekasan wisanggeni ngamuk punggung wonten negari Ngastina. Pandya Pacari wisanggeni ngamuk punggung Wekasan negari Ngastina bedah lan kula kepelajar wonten ing mriki. Milangan saking menika kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng supados negari Ngastina wangsul saking pangwaosipun anak Prabu Duryudana Pandya Pacari. Batobat, obat. Ora ngono jur karepe wisanggeni karo Antasena kuwi kepiye coba? Ing atase akeh negara-negara. Negoro. Lah kok jebul sing dituju negara Ngastina? Begawan Durna apa dene Duryudana aja kuwatir. Aja kuwatir dina iki aku bakal sak biantu marang kowe sak kloron. Mara kowe padha semingkira saka papan kene Jaramaya wonten dawuh. Ketap nomor wadya bolos gelar papan. Mbok menawa wis anggen Antasena tumuju ning dandang mangore mbujung kan playune Sidur Yudana. Aja wedi kangelan gawenen patine bocah loro kuwi dadi manganing para baju barat yo ngger Jaramaya. Prastawa dawuh paduka parang sumir saking pasuwanan nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaramaya. Kakang Antasena. Piye? Ora lidhok ujare wong daplok. Begawan Durna karo Siwa Duryudana kuwi yen kepepet utawa kepentok ing perkara mlayune mesti ora ana liya coba amung ana ning dandang mangure ya ning wana kendayana lah iya terus aku wis tau kandha karo kowe to Kang ngendi sing mitulungi karo Duryudana kuwi negarane tak bedah yen kayangan kayangane ya tak bedah ni apa nek kowe bedah kayangan kuwi apa ora wedi karo welake dewa kowe iki ming titah swantah Kowe karo aku ki menungso. Kok kowe arep bedah karo kayangan, ora peduli. Nek kowe wedi ora sa melu-melu, nek kowe wani, ayo. Domba nono adimu lanang wis anggeni. Ana tetembungane wong tuwa nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi-wedi. Yo. Aku ora arep wedi. Terus karepmu? Arantak-arantak laku ning para wadyabala ora panglinge wadyabala saka dandang ya Krendayana. Yo. Mongko kowe ngerti daya kekuatan ning inten? Wah, ayo ngerti. Kuwi ning kuwi pusakamu sesuk mbok gunake mangsa kala arep tumapak perang gedhe Bratayuda. Iya. Terus arep tak gunake saiki kan? Wah, kowe iki jan kewanen. Nek nganti nyalai karo keparenging dewa, monggo kowe didukani karo para dewa, ora sah dadak kowe wedi. Daya kekuatane godo inten iki arep tak gunake carane mung daya kekuatane wae. tak uncalake ana ngareping para berkasaan sing padha tumuju ning papan kene kene ora padha melayu ora padha kobong dening kekuatan ning godha inten aku meguru terus mengko yen betari durga sing maju tak papakne apa kira-kira saguh nampani godha inten wela nekat tenan saiki wis to menengo terus kok nek betari durga lunga saka kayangan lah kayangane tak nggo kratonku wo lah cah edan Njur kowe dadi diwaning panggoda pangrencana ngono apa piye? Ora, Kang. Ning nek kratone Betari Durga kuwi dadi papan dunungku, tegese donya iki bakal tentrem, merga ora ana bangsaning jem berkasaan ingkang karem godha marang jalma manungsa. Ning pakartimu mau mesti luput diluputke dening para dewa. Nek arep luput karo geni, dewane kon tekan ngarepanku mengko tak wangsulane pitakone. Wah, jan bocah nekatenan wis to. sak uncane godho enten ben bubar para berkasane. Ya, eh. sing ati-atine. Iya, Kang. dia barane keplayu biyo biyo dia yak wujuding praorok ingkang mawa panas iso ngebur sanggeneng para berkasaan mbah tobat tobat wis anggeni wis anggeni kowe jaluk mati cara piye to wis anggeni ngisore kok. Polae ngedapi-dapi. Pandya Betari Durga, iya dasar para Ayo kowe bali. Negara Ngastina balekno, ora butuh karo negara Ngastina. Yen Ratu Ngastina kepengin ngukup negarane kae, wis tak tinggal komplang ora ana wong siji-siji sing mapan ing negara Ngastina. Batobat, padha kok kan dadi kowe tekan kene. Wis dadi upatane wisanggeni sapa sing mbelani karo Ratu Ngastina? yen kuwi nalendra negarane tak bedah, yen kuwi dewa kayangane bakal tak nggo papan dunung. Piye? Yen kono kuwi ngame-ame karo papan dununge bedare durga. Batobat, Bapak. Jel, jeleh urip. Kowe wis jeleh nyawang glaring jagat semeng rembulan. Kowe njaluk mati cara piye? Diban godho inten ajur awak. Waduh, batobat. krungu tembunge wae wis mengkiri gethokku watoban ing atase wis anggeni lak kok nggunakake wujuding pusaka mongko durung titi wancine wang pikulon maneh moyo kula nyuwun pengadilan iwang pikulon dandang mangore bedah ngestina bedah ora bengi kok gleleng men to lho wis ditulis to sang wisang geni iya ra dadi iki aku kudu dadi lakon bengi iki sesuk nek ana job meneh us kuwi omongane sak penake dhewe genti nganggo sang antasena ning ketoke kok ora wangun nganggo sang antasena iki ketoke ora ora pas wong satriane kaya kowe drogak drogok mongko nuwun sewu rada kocluk mbaya semen kocluk ni waton urip ning nek ora tak bantu ya ora bakal kelakon tekan semene wis kar piye seksanana jagat saisine aku madeg nalendra ana ing wana krendayana kang lho lho wana krendayana ki kene iki arep tak dadekke negaramu iya malah sisan gawe yen aku dadi ratu ning dandang mangure kene Pandya Betari Durga ora bakal wani bali marang kene tegese kabeh kawulane bubar. Kabeh kawulane pendereke padha lunga dhewe-dhewe golek papan pendelian. Kang mangkono ora ana kang bakal ganggu gawe ngrubeda ati ning menungsa supaya tu mindak Allah. Wah. Ning kita iki lelakonmu sing ngene iki iki nerak pacak nerajang perbatang nerajang angger. Nggo nek nganti kepireng para dewa, dewane do tekan kene, aku sing wangsulan. Oh iya. Wis butuhe kowe manut karo aku. Iya. Saiki aku ratune kowe patihe. Moh. Patih kok ora iso basa, ora iso ndodhok. Wis tok manut to, ratu karo patihe padha kembar ngono kuwi lho. Moh, aku tak dadi penderekmu wae. Wis rasah nganggo patih. Terus aku tak ganti sandangan ya, Kang. mengko ndak diketarani yen aku kuwi wis anggene nek ganti sandangan ra aku iso madeg nalindra nganggo genti utawa nganggo jeneng liyane. Oh iya, iya. Jan rada edan kowe iki. Terus arep nganggo sandangan apa wis? Nggak usah nganggo iket wae. Nganggo iket, nganggo sarung, terus nganggo kaos blong. Ratu kok kaos blong? Saanane sandangan dadang mangur kene are tanggo Kang. Iya, sakarmu sing pas sing wangun. Iya, njaluk pangestu ya. Iya. Wah. kaya entuk sandangan sing member, sing pastur, sing jebles. Wangun ora, Kang? Wangun, wangun. Sip, wis bagus. Iya. Ning iki kuluke rada lobok, ora apa-apa, ganjel kacu rak beres. Nggon cengel kuwi tok tersepi kacu Rak wis kepenak to. Iya, wis tak tersepi tisu. Hooh ning aja basah. Ora. Mundak ting delewer. Iya, Kang. Iya. Terus sampean nganggo jeneng sapa? Saksenono jagat saya sini aku madeg nalindroning dandang mangure jejulukku prabu cahya buwono ya prabu probo dahono kang yo sakarmu tak seksen ini Prabu Cahya Buwana Prabodahana. Wah, kabeh nganggo jeneng geni. Iya. Tambahi ya. Apa sing ana hubungane karo geni? Prabu sapa? Prabu Rek Dres. Piye? Setuju ora? Prabu kok Rek Dres ki brongot raimu kuwi to. Lho, ra rapenak to omongane. Aku iki nek guyon karo aku senengane terus nyelangkrak sak nduring tenggak. Ana ratu kok jenenge Rek Dres? nggo ngobong kowe iki mau ya wis Prabu Cahyabuwana Prabu Prabotawana iya ning iki aku duwe rasa pangrasa kok sajake Betari Durga munggah ning kayangan Betara guru sakandane kabeh tekan kene nek kira-kira sa ngasorake kridaning wisanggeni aku gelem lerek keprabon ning nek kalah karo wisanggeni tetep tak suwun dandang mangure dadi papaning Prabu Cahyabuwana ya Prabu Prabotawana ya manut karo kowe eh, cah gemblung ki wis Ndara Dasih mengdani wang pikula Narada. Nengge bletek-bletek ing mingga wonten ing Bali Marti Kunda Manik Pandya benari Durkarna kaget wang pikulon Jati Murti wau. Durga mlayu-mlayu ening apa kita suwan ngabiyantara ning Bali Martya Kunda Manik suwan ana ngabiyantara ulun Bato-bato mas sewu kalpatanipun ingkang abdi tadah wadono pukulun. Iya, Durga ora dadi ngopo eneng ngopo. Ketewasan pikulun dinten sak mangke. Kayiwangan dandang mangore bibrah mboten kanten-kantenan. Kawipun inggih wayah paduka piyambak inggih menika pun wisanggeni titah pujangkara. Ingkang wonten bedah kaiwangan dandang mangore sarta gawe geger sanggening para baju barat bekasan manting selebar mboten kanten-kantenan. kanten kantenan Amatra kawuningan pukulo dinten sak mangke wis anggeni. Amatra paken diri pribadinipun lenggah wonten ing dandang mangore. Inggih menika jejuluk Prabu. Prabodahana inggih Prabu Cahya Buwana madeg nalintra wonten ing dandang mangore. Pukulon kula nyuwun pengadilan pukulon. Wong milahing mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng kakang rodo. Punapa di? Lah kok dadi kados mekaten lampanipun wisanggeni. Monggo piyambakipun menika sampun nitah dados lare ndugal kewarisan kinasih ing para Jawata kinacek ing sesami. Ewa semanten tasih kepengin sanget lenggah. Minangka dados nalindra. Ah, dalah lah piye to bocah iki kok ora ana sing ngelekke iki piye? Durga wonten dawuh. ulun kan pulau jawa itu yang bakal ngelik ake kan wisang sanggeni kakan rodo pun api mandap wonten ing marcopodo jumujuk wonten ing negari ngamarto kulor suwen pandowo saged ngemutakan datang wisang geni menawi poro pandowo mboten kedugi ngemutakan malah sak mangke pandowo kulo katotakan dusanipun ah iya iya ngisahkan dawo Raja mengerti pun dengan rokok istri, pangkat dalutan bencang menopo. Oh, mboten kita sambung obor, colo lintang kula tulis tindak, dinten mangke kakak. Oke, ah, nyuan pamit di. Kula kula nuwun. Kula kula nuwun. Kula niki tiyang dusun. Le lo lo lo le lo lo lo lo le lo. Kok kaya ndara antasena ta delok kae to? Heeh. Ha kok ngampingi Nalindra Bu Agus ora jamak. Semar to iki? Eh, Den kula Semar. Karo Abimanyu inggih. Kakang Mas kula pun Abimanyu. Kira Gareng Petruk Bagong to? Nggih, Dara. Nggih, Gus. Nggih, Den. Eh, sampeyan kok lenggah teng mriku? Aku suwita karo ratu iki, Mar. Eh, sinten menika? Prabu Cahya Buwana ya Prabu Prabotahana. Eh eh eh eh. Eh jenenge eh, nganggo geni kabeh. Heeh. Moge anu ya Pak, eh menengo aja tok bedhek sik. Mengko ndak dukani karo dewa. Iki sapa? Nuwun sewu sinuwun. Nami kula apa Nabi Manyu? Abimanyu. Inggih, mekaten. panjenengan sinten yen takon karo aku Nalendra ing Krendayana kene aku Prabu Cahya Buwana ya Prabu Prabotahana menawi ngaten kabar menika kala wau saestu kabar apa kabar menawi wonten Nalendra inggal ing mapan wonten ing kayiwangan setan gondol mayit inggih kayiwangan Krendayana ya pancen mengkono menawi mekaten sinuwun boten mantra-mantra paduka menika titah swantah. Kula kinten titah ingkang pinunjuling apa-apak mrejeling ngakerep. Turta debya sekti kalintang jayaning perang. Ketitik panjenengan saged kelampan lenggah wonten ing kayuwanganipun Pandya Betari Durga. Pandya Betari Durga ngantos kepelajar saking kayuwangan menawi boten nalindro pengpengan boten badhe kelampah. Terus menawi dipun keparengaken kula badhe ngenger wonten ing mriki. Malah kepala beneran. Aku isih kurang punggawa, isih kurang nayaka. Mula Abimanyu tak tampa nggonmu ngenger mlebu ajroning kraton kono. Inggih ngestaken dawuh menawi ngaten matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Sampun malih dipun dadosaken nayaka, dipun dadosaken juru panebah pasarian kula mboten badhe selak. Ha, kula nggih ajeng ngewer. Nenger kok ngewer. eh Enggih. Pareng boten. Nayaka iki pantese dadekke apa Antasena? Ayo RT apa dukuh ora wangun. Eh nderek nderek ah kula nderek bendahara nggih purun. Humas kula nggih nderek. Ya wis semar kono mlebu wong tak wenehi pangkat nggih matur nuwun. Kula nggih ajeng suwita sinuwun. Iki sapa? Nami kula Gareng, anake Semar sing nomor setunggal. Jaluk pangkat apa? Aku isih kurang punggawa, isih kurang nayaka. Wah, nggih nderek. Metenggung, tumenggung, meteng. Ah, nggih, tumenggung. Yo, mengko tak paringi pangkat tumenggung. Ya, matur nuwun. Wah, geleleng truk. Sandangane apik. Suwita sinuwun. Iki wonge gagah iki kon ngebaki kolah. Kowe dadi juru pengangsu. Mboten tumenggung, tumenggunge wis entek. Waduh. Wis ra masalah waton suwita, Gong, ngati-ati Gong iki pangkate wis entek. Kowe ra suwita? Ora. Lho, kancane do suwito kok. Nek ra tumenggung emoh aku. Wis entek. As ora tetep kudu tumenggung. kene-kene nyaket kene. Wong kok aneh banget iki, kowe anake Semar nomor piro? Nomor 4. Lho. Anake Semar ki ming telu kok. Eh, anu nomor telu. Arep njaluk pangkat apa? Tumenggung. Tumenggung? Heeh. Entuk ora? Lho, ora basa eh, anu, parang boten. Entuk wae, mengko tak pocotke tumenggung sing padha ora nyambut gawe ne ora apik mengko diganti kowe. Siap. Wah. Wah, itu menggung Bagong ngono. ganti jenenge ora Bagong. Wagu. Tumenggung Selo Seto menyan. Wus. Menyan piye ora? Wis kana mlebu kana. Nggih, matur nuwun. Gadah sekul. Duwe. Oh, Nggih. ketok nek temenggung kok ngelian. Ya men to. Wonten lawe, ana pepak mburi kono, nggih. Ning ketoke mengkari balung, doyan to. Tenang mawon kula kurina kembulan kalih kirek kok. Santai mawon pun tenang mawon sampean. Kocap kaca itu dari antus pari pun sami, balwa Iwang jati murti, ngirit sang jaring polo wadio bolo Durandoro. rawuh. Nyata Mbuya mrucut apa sing dadi atur kita. Ana Narendra tumaruna. Prabu Cahya Buana Prabu Prabadahana. Iki sapa iki? Ulun Bathara Guru. Oh, ladalah layak layak. Durga ora wani ngetok nang ngareping Prabu Prabadahana lah kok wadul karo Bathara Guru to. Batobat, Pak. Menika wisanggeni pukulan menika wisanggeni. Ya, ulun wis nguninga. wis anggeni kita gelem racut kaprabon apa ora lamun kita ora gelem racut kaprabon aja takon dosa ulun mentul kan jeneng kita ulun mentul kan jeneng kita kita bakal ulun sote ana kawacandra dimuka kosek to kowe arep nglerehke keprabaning Bam Prabu Prabadahana apa kira-kira kowe iso ngulik adik dayaning wis anggeni ulun diwaning para dewa ora bakal kalah kalan wisanggeni. Kita gelem lere ke Prabon pun api mboya. Yen ora arep apa? Yen ora ulun ing bakal meksa lawan jeneng kita. Ngono gage jajalan Bathara Guru. Whoa.